Antroji Samuelio knyga. Šeštas skyrius. Dovidas surinko visus Izraelio rinktinius vyrus. Iš viso 30 tūkstančių. Dovidas pakilo ir su visais tais žmonėmis, kurie buvo pas jį iš Balė Jehudo, nuėjo pargabenti iš ten Dievo skrynios vadinamos kareivijų viešpaties gyvenančio tarp cherubų vardu. Jie įkėlė Dievo skrynę į naują vežimą ir vežė iš Abinadabo namų esančių Gibėjoje. Uza ir Achjojas, Abinadabo sūnus, varė naują vežimą. Jie gabeno Dievo skrynę iš Abinadabo namų Gibėjoje, lydėdami ją ir Achjojas ėjo skrynios priekyje. Dovidas ir visi izraelitai grojo viešpaties akivaizdoje įvairiais eglės medžio instrumentais, arfomis, psalteriais, barškalais, cimbolais ir dudelėmis. Kai jie pasiekė Nahono klojimą, Uza ištiesis ranką prilaikė Dievo skrynę, nes jaučiai suklupo. Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Uzą ir Dievas ištiko jį už jo klaidą ir Uza mirė prie Dievo skrinios. Dovidas sielojosi dėl to, kad viešpats ištiko Uzą ir pavadino tą vietą Perec Uzą. Dovidas išsigando tą dieną viešpaties ir klausė, kaip aš galiu parsigabenti viešpaties skrynę. Todėl Dovidas nenorėjo parsigabenti viešpaties skrinios į Dovido miestą ir pasiuntė ją į Gatiečio, Obed Edomo namus. Viešpaties skrinę pasiliko Gatiečio, Obed Edomo namuose tris mėnesius. Viešpats laimino Obed Edomą ir visus jo namiškius. Karaliui Dovidui pranešė, viešpats palaimino Obed Edomo namus ir visą, kas jam priklauso, dėl Dievo skrynios. Tada Dovidas nuėjo ir su džiaugsmu parsigabeno Dievo skrynę iš Obed Edomo namų į Dovido miestą. Kai tie kurie nešė viešpaties skrynę, paeidavo šešis žingsnius, Dovidas aukodavo jautį ir riebų aviną. Dovidas šoko prieš viešpatį iš visų jėgų. Jis buvo apsirengęs lininį efodą. Taip Dovidas ir visi Izraelio namai nešė viešpaties skrynę su šauksmais ir trimito garsais. Viešpaties skrynę atgabenus į Dovido miestą, Sauliaus duktė Mikalė žiūrėjo pro langą. Pamačiusi karalių Dovidą šokinėjantį ir šokantį prieš viešpatį, ji paniekino jį savo širdyje. Atnešę viešpaties skrynę, jie padėjo ją palapinėje, kurią Dovidas jai buvo paruošęs. Ir Dovydas aukojo deginamasias ir padėkos aukas viešpačiui. Kai Dovydas baigė aukoti deginamasias ir padėkos aukas, palaimino tautą kareivijų viešpaties vardu ir padalino visiems izraelitams, vyrams ir moterims po duonos paplotį, gabalą mėsos ir džiovintų vynogių piragaitį. Po to žmonės ėjo kiekvienas į savo namus. Tada Dovidas sugrįžo palaiminti savo namų. Sauliaus duktė Mikalė, išėjusi Dovido pasitikti, tarė, koks garbingas šiandien buvo Izraelio karalius, apsinuoginęs prieš savo tarnų tarnaitės, kaip begėdiškai apsinuogina niekam tikęs žmogus. Dovidas atsakė Mikaliai. Tai buvo prieš viešpatį, kuris pasirinko mane vietoj tavo tėvo ir vietoj jo namų, kad paskirtų mane valdovu viešpaties tautai Izraeliui. Todėl aš grosiu viešpačiui ir dar labiau nusižeminsiu ir tapsiu menkas savo akise, bet tarnaičių, apie kurias kalbėjai, būsiu gerbiamas. Todėl Sauliaus duktė Mikalė nesusilaukė vaikų iki savo mirties.